Draga braćo, mi smo u okviru govora o znači propisima koji se temelje na definisanju imana i kufra i propisima koji proizilaze iz znači temelje se na razumijevanju i definisanju tevhida i širka govorili o uzru opravdanju. Uzru, to jest opravdanju. Hoće li neko biti nečim opravdan ako zapadne u širk i kufr? I da li čovjek može biti opravdan, a da čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala? Pa smo do sad spomenuli da Mušrik ne može biti opravdan ako čini širk iz neznanja. Zatim smo napomenuli da čovjek ne može biti opravdan ako čini širk radi neke šubhe, znači nejasnog nekog dokaza, njemu nejasnog. Je tako? Pa se pravda nekom šubhom, je tako? Isto tako rekli smo da čovjek ako čini širk radi pogrešnog tumačenja, isto tako neće biti opravdan. I došli smo do toga da vidimo da li će čovjek biti opravdan u slučaju greške. Greškom čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje se radi o velikom širku, tako? Hoće li biti opravdan pred Allahom subhanahu wa ta'ala ili neće? Za ovo prije smo dok smo o tome govorili, iznosili šarijatske dokaze vezano za to. Pa smo rekli, što se tiče džehla, je tako? Brojni su ajet. Između ostalo ajet, Fariqan heda wa fariqan haqa alihimu dalale. Jedno je skupinu Allah subhanahu wa ta'ala uputio, pa je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala napravio dvije skupine. Jednu skupinu je uputio, a druge u zabludu odveo drugi su zaslužili zabludu. Zašto? Innahum muttakhadu shayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Zašto su ovi u zabludi? Zato što su uzeli šejtane za svoje zaštitnike i evlije, a oni misle da su upućeni. Vidi, oni su uzeli šejtane za evlije, a misle da su upućeni. Šta to znači? Da su to radili iz neznanja uzeli su šeitane za evlije, misleći da su upućeni, da je dobro ono što rade, da su oni na pravom putu, jel tako? Šta to znači? Da su to uradili iz neznanja. Pa smo čitali tamo komentar i tefsir gdje se spominje da ukoliko bi ovi koji misli da su na uputi, znači na zabludi su zbog neznanja, nije zato ovaj, što oni misle da je to zabluda i hoće je zabludu, kad bi oni bili opravdani tim svojim neznanjem, onda nikakve razlike ne bi bilo između ove fariqan heda wa fariqan haqa alihimu dalale. Nikakve razlike ne bi bilo između ove skupine za koje Allah subhanahu ta'ala kaže da ih je uputio i ove koji su zaslužili, koje je Allah sa pravom u zablude ostavio, nikakve razlike između njih ne bi bili. Jer ove Allah uputio, ovi misle da su upućeni. Ako su opravdani i oni, pa... Znači, i oni su upućeni ako su opravdani na neznanjem. Znači, to su dokaz. Nema opravdanja neznanjem. Nema opravdanja šubhom. Zašto? Zato ako bi to generalizirali i generalno rekli, kao i ovo prvo, kad bi generalno rekli opravdani na neznanjem svako ko čini širk, onda niko ne bi bio na donjalku mušrik. Jer širk se, širk se veliki ne događa osim zbog džehla i neznanja. Tako? Drugo, šubhom. Isto tako, ako bi rekli generalno opravdani šubhom, onda bi židovi kršćane bili muvehidi. Jer oni imaju velike šubhe. Ogromne šubhe, je tako? Isa se, alaihissalam, rodio bez oca, je tako? Pa liječio gubavca. Pa oživljavao mrtvi. Zar tu nisu sve šubhe? Je tako? Kojima mogu da pravdaju svoj širk. I tako dalje. Znači onda bi praktično opet kad bi tako generalno to uzeli i isto tako rekli smo tevilom, odnosno pogrešnim tumačenjem, večeras govorimo o grešci. Mnogi misle znači da e, oni koji se prepisuju islamu, a čine širk, od oni koji ibadet čine kaburovima, torvetima i tako dalje, i svi drugi koji čine velike širke, ili tako, da će biti opravdani ili da su oni opravdani ili ima ljudi koji ih pravdaju, kažu pa oni su uh, jednostavno zapali u grešku ili tako, a kogod zapadne ovaj u grešku ili tako iz neznanja i tako dalje, da je time opravdan zato što je Allah subhanahu ta'ala generalno ovom umetu oprostio ono što pogriješi, učini iz greške, je tako? Kao što stoji u hadisima brojni, je tako? uzdignuto rufja al kalama thalath, uzdignuto je pero od troj, sa trojci, od te trojce i onaj koji pogriješi greškom, eto, jednostavno, nenamjerno, jel tako? Međutim, ako bi rekli da su ljudi u velikom širku opravdani greškom, onda iz toga proizilazi šta? Da neće biti nevjernici ni one skupine i one sekte oko kojih se čitav umet složio da su nevjernici. Jer oni su u nevjerstvo zapali radi čega? Radi greške. Znači, čitave skupine, sekte, koje je čitav umet se složio da su nevjernici. I ču, složio se čak i govore učenjaci da su nevjernici i oni koji ih ne budu smatrali nevjernicima. Ako uzmeš generalno da je greška opravdanje za veliki širk, onda ni ovi oko kojih se umet složio, nećeš im moći protekvirati, nećeš imati dokaza za to. A pogotovo one koji ih ne tekvir, jel tako? Međutim, kad se ovo iznese pred one koji kažu opravdane čovjek greškom u, u velikom širku, oni kažu ne, mi smatramo da su ovi nevjernici. Jel tako? Na primjer, džehmije su nevjernici, jel tako? Kaderije koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala kader, nevjernici. Složit se sa tobom. Ali kad dođe, na primjer, do nekog sufije koji ibadet čini kaburu, šta će reći? Ovaj greško, ovoga pravda greško. A dobro, što ne pravdaš ovo greško? I sad imaju obavezu šta? Kad pravite razliku, dajte nam dokaz da ima razlike između toga i ovoga. Je tako? dajte razliku da ima dajte dokaz da ima razlike u grešci džehmija koji su negirali sva svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala i opisuju ga kao puko nepostojanje je tako? kao puko nešta, ništavilo nađite mi razliku je tako? sad imate obavezu da nađete razliku i dokažete da ima razlike između te greške i greške koji čovjeka koji čini ibadet kaburu I što si ovog opravdu, ovog nisi. Ili uzmi nek, bilo koji drugi primjer kaderije koji negiraju al kader. Negiraju sve stepene kaderova. Koji, e, e, sve četiri stepena kadera. Koje je tu četiri stepena? Allahu subhanahu wa ta'ala prethodno znanje zatim Allahu subhanahu wa ta'ala prethodno pi pisanje Zatim Allah subhanahu wa ta'ala volja istva stvaranje prema njegovoj apsolutnoj volji. To su četiri stepena kadera. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala sve unaprijed znao. Pa unaprijed sve zapisao. Je li tako? Subhanallah. Allahova mudrost. Unaprijed sve zapisao. I onda po svoje volje opet, apsolutnoj volji, kad hoće stvara šta, šta hoće. To su stepeni kadera. Oni koji zanegiraju da Allah subhanahu wa unaprijed sve znao i unaprijed sve zapisao, pogotovo će zanegirati, jel tako, da on stvara sve po svojoj volji i da se sve događa njegovom vo voljom, jel tako, i da je on stvorila svega i ljudi i njihovih dijela, jel tako, pogotovo će to zanegirati. I oni se apsolutno zanegirali šta? kader. Time kad zanegiraju ove stvari, apsolutno su zanegirali kader. Je tako? A jedan od šartova imana je vjerovanje u kader. Ko ne vjeruje u kader, nevjernik. E, ovo se desilo šta? Greškom. Je tako? A ibadet kader, kaburovima, greškom. Znači, donesite nam dokaz da ima razlike između ove i ove greške, pa onda nam objasnite zašto ove smatrate nevjernicima, ove pravdate a ove pravdati. To je suština znači problema. Zatim, <clears throat> posle ovog uvoda kaže, treba napomenuti šta? Da je ruhsa, znači olakšica, pravdanja greškom, ostavljena posebno za one koji ostanu pripadnici ovog umeta. Šta to znači? Ne učine si širk. Znači, opravdanje greškom ili olakšica u grešci ili da neće biti čovjek kažnjen zbog greške, to je posebno, posebna privilegija, da tako kažem. Čija? Oni koji ostanu pripadnici ovog ometa, nije oni koji otpadnu, čineći veliki širk. To je posebna privilegija onog ko bude mu'min, muvehid, jel tako? Ostavi se širka. Je Jel tako? Poznavajući tevhid i poznavajući širk. A zatim znači učini nešto iz pogriješi u nečkim stvarima, znači mimo širka i stvarima manjim od širka i kufra, jel tako, pogriješi iz neznanja ili e, tako dalje, on je taj koji ima pravo, jel tako, na ovu, na, na ovaj oprost, jel tako? I to je posebna privilegija za one koji su mu'mini i muvehidi i trude se, jel tako, izučavaju Allahovu vjeru, pitaju, trude se, iznalaze, jel tako, i onda pogriješi ili nešto nenamjerno uradi, šta, on ima pravo da, i on je privilegovan time da neće biti kažnjen za tu za tu grešku. Razumijete, braći? Neće onda ni onaj koji ičtihadi, znači trudi se i traži rješenje i pogriješi, neće biti kažnjen za tu grešku. On je time privilegovan. Međutim, onaj, je tako, koji čini veliki širk, on više nije od ovog ummeta i ne može biti privilegovan ovim opravdanjem. Privilegovan ovim opravdanjem. Ima ovde znači nešto što ajde uz Allahovu pomoć ćemo to prepričati, ali radi se o tome da oni koji brane mušnike, je tako? Oni koji čini ibadet e, kaburovima i tako dalje, ili nekome i nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, nije samo kaburovima, je tako? Nego ljudi čine ibadet a raznim stvarima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala dove upućuju ljudima, poslanicima, melecima. To je bilo prije, to je i danas. Je tako? Evo, danas sam čuo neki popularni pjevač u Makedoniji krepo i kažu bio dobar čovjek, onaj, pomagao sirotinju i tako dalje. I ovi će sad odlučili su da naprave crku da na njegovom kaburu ili na tom njegovom onaj, toj džehnevskoj rupi u kojoj je on ukopan, da naprave crkvu i da je nazovu njegovim imenom i sad će on postati proglasiti ga svijetce. I šta će onda rad u toj crkvi, ili tako, ići pa se njemu obra, obraćati gdje ti nama tam našteli posredu i kako da i mi nešto se ošićarimo od tvoje dobroti. I kad pogledaš musibet, šta ćeš? Širk. Uvijek širk. Sve jedno u Makedoniji, ovde u Pakistanu, u Indiji, svugdje širk, širk. Ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovi koji pravdaju, nekad nađu neke znači izvode izgovora u leme. Izgovora u leme i tim izvodima iz govora njihovog žele da opravdaju mušrike, je tako? Žele da opravdaju mušrike. Na primjer, nađu tekstove gdje ulema govori o tome da, da se ne smiju tekfiriti muslimane, makar, na primjer, kaže ovdje, uh, govor šehekul Islama ibn Tejmije, kaže, gdje govori o tome da se ne smiju tekfiriti muslimane, makar zapali u velike novotarije. Sve dok se ne uspostavi nad njima, dokaz. E, kažu, vidiš, ovo je sad dokaz, šta? Da se ovi ljudi ne smiju tekfiriti, jel tako, i smatrati mušicima. Kaže, ovi su zaboravili da učenjaci, znači kad govore o tome da se ne smiju tekfiriti muslimani, misli na muslimane koji ne čine širka, a da u to ne spadaju oni koji ibadet čine nekome drugom, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer ih ne broje, ne broje nikako među muslimane. Prema tome, kad se analiziraju, pogleda govor u Leme, u suš, znači u cijelini i njihov stav, oni ostanu bez ikakvog dokaza. I jedini im dokaz na kraju ostane šta? Da oni koji čine širk nisu mušrici zato što nisu mušrici. Ali tako? Nema nikakvu drugu dokaza. A to je, znači, u arapskom se kaže da je to, znači, tvrdnja dokaz samoj sebi. A najveći dokaz da je neka tvrdnja batil je da nema nikakvog drugog dokaza osim sama za sebe, je tako, što je dokaz. I to se često događa među ljudima, je tako? E, poznata jedan događaj bio u krajini, jedan od Aja, da mu se Allah spano tajala smiluje, bio je tad aktivan i borio se i raspravljao je sa imamima, sa tamošnjim hođama, tako, I kad su neku stvar da obrazlože tako širijatske dokaze iznesu, šta je bio njihov dokaz? Kažu, to je tako. Pa dobro, što je to tako? To je tako zato što je to tako. <laughs> Jel tako? Pa je ta, znači, tvrdnja, dokaz sama, dokazuje se sobom. A najveći dokaz, inače u nauci, jel tako, da je nešto batil, jel tako, jeste da nema ništa drugo čime se može dokazati osim da je ona sama sebi dokaza, ta, ta tvrdnja. Tako. Čim se tako dokazuje, znači to je sigurno, to je sigurno batil i onda ne bi mogao nikome ništa na dunjalku osporiti. Kad bi to bio dokaz. Kad bi tvrdnja sama sebi bila dokaz, nikome ništa ne bi mogao osporiti. Šta god ko kaže što je to tako, eto zato što je tako. I <laughs> znači svi batili bi bili istina. Tako da se ta vrata ne mogu nikako otvoriti. Kaže, u govoru od šehu Lislama Ibn Temije, između ostalo, kaže e, da Allah subhanahu wa ta'ala kad govori on o, o stvorenosti Kur'ana i tako dalje, isto ga izvodi i dalje govori da širijatski dokaz upućuju na to da Allah subhanahu wa ta'ala neće kazniti nikoga od ovog umeta za grešku. Iako će možda kazniti za grešku nekog, od nekog drugog umeta. Ali od ovog umeta neće nikoga kazniti za grešku. A zatim je spomenuo hadith Ebu Hureyre o čovjeku koji je naredio svoje djeci da ga zapale i da ga baci pepeo, da baci dio u more, dio na kopno i tako zalje da je jednostavno taj čovjek sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala moć da će ga Allah subhanahu wa ta'ala ako oni urade sa njim tako moći oživjeti. Ovi koji ovaj ne prate ovo, mora malo sad kad smo već spomenuli ovaj hadis o čemu se radi. Radi se da je čovjek šta strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala i bojao se za svoje grijehe. Jel tako? A bio je džahil, pa je naredio djeci kad umrem, zapalite me i prostipite pepeo na more i kopno, jer ako me Allah subhanahu wa ta'ala proživi i sastavi, kaznit će me žestu ko će me kazniti. Tako? Boj, I bojeći se Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže da ovoga Allah subhanahu wa ta'ala kad, kad ga je proživio, zašto se to uradio, kaže iz straha od tebe, gospodaru, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. Pa šta mu je oprostio Allah subhanahu wa ta'ala? Oprostio mi ovo totalno znam, na znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim svoj, svojstvima, odnosno sumnjao je u njegovu mo, moć. Jel tako? Isto tako u kontekstu spominje govor i priču o Sulejmanu, o Davudu i Sulejmanu, alaihme salam, o njihovom su, suđenju. Pa je Davud presudio, jel tako? A zatim je Sulejman, alaihme salam, pitao za tu presudu, pa on dao drugačiju presudu. Jel tako? A za tu Sulejmanovu presudu, alejselam, Allah subhanahu wa ta'ala kaže fe fahamnaha Sulejman. Zatim smo dali Sulejmanu da to pitanje ra, razumi. Radi se o stadu koje je pojelo usje usjeve tuđe, je tako, neke, e, ne znam, o čemu se tačno radi, uglavnom, nešto od, e, od zemljaradničkih ovih, neč, nešto što se sije, je tako, i to je vječiti sukob između onaj uh, ovi koji se bave stočarstvom i ovi koji se bave zemljoradnjom. Znači, to je non stop tako će ostati do sudnjeg dana. Allah najbolje zna. Znači, ovi imaju stok, ovi usjeve. To ne može nikako zajedno. Dobro. <clears throat> Znači, spomenuo je tu priču i onda na kraju tvrdi da o, spominje i sad onda analizira taj govor šehol Islama Ibn Temije kaže pogledaj kako on opravda neznanjem, kako se čuva od toga da, da protekfiri nekog od novotara i tako dalje. I onda spominje priču e, a na, i on tvrdi na kraju da su oba dva suda i Davudovi i Sulejmanov bili tačni. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala oba dvojicu hvali, pa kaže وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا i svakome smo dali mudrost i znanje. Međutim, ovo što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, svakom od njih dvojice smo dali mudrost i znanje, nikako ne znači da je bila presuda jednog i drugog ispra, ispravna. Jer zašto bi Allah subhanahu wa ta'ala posebno isticio šta? Suleimana a.s. da je njemu dao da razumije tu presudu. Pa mi, znači ovdje, čitamo odgovor na ovo što je, što je potureno, znači odgovora šeikul Islama ibn Taymi. Šta? Da šeikul Islama ibn Taymi govori da se novotari i ljudi koji, odnosno čovjek koji pogriješi greškom, učini grešku, je tako, da može biti opra, opravdan. Da može biti opravdan. I da udalje se nam je pogrešno presu, presudio. Pa nije zbog te pogrešne presude ukoren, je tako? Greškom je opravdan, je tako? Kako ćemo odgovoriti na ovo? Kaže, ako bi uzeli i ovako razumjeli stvar i rekli opravdani svako ko pogriješi, onda i ne pravilo nikakvu razliku o kakvoj se grešci radi i opravdali svakoga greškom i ne pravilo razliku u tome o kakvoj grešici radi, onda bi morali reći da i onaj ko po pogriješi u kaderu, pa iz greške negira kader, ili pogriješi u svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala pa, pa ih negira. Ili negira Allaha subhanahu wa ta'ala skroz pogriješi. Jel tako? Negira Allaha subhanahu wa ta'ala skroz. Ili negira da je Allah subhanahu wa ta'ala ima uopšte prethodno znanje o stvarima. Jel tako? Kad bi sve ovo, znači, onaj, sve ove pravdali greškom, to bi u sebi nosilo šta? da mi odbacijemo ono na čemu se složio ummet davno, je li tako? Da su nevjernici oni koji negiraju sva svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, da su nevjernici oni koji negiraju Allaha subhanahu wa ta'ala rububijet, kroz što se negira Allaha subhanahu wa ta'ala rububijet, gospodarstvo, kroz što? Kroz negiranje ka? Kadera. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ako nema kadera, ako ne zna unaprijed sve, iako naprijed svi ne, sve nije zapisao, iako ima nešto da izlazi iz okvira njegove volje i da se dešava protiv njegove volje, on onda nije apsolutni gospodar, je li tako? Pa ide, šta, negiraju je Allah subhanahu wa ta'ala robobijet i tako dalje, negiraju da se samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini i tako dalje, ona jednostavno morali bi sve Morali bi, kad bi tako rekli, da su opravdani ljudi greškom u svemu i ne bi gledali kakva je to greška, onda bi svi ovi bili sahiji opravdani. Svi greškom. Na, na taj način. To smo već prije uradili. Međutim, ako bi ovi koji pravdaju tako, koji tako pravdaju greškom, kad im ovo sve iznesemo, ako bi rekli, jes, svi su opravdani, taj koji bi tako rekao, da su svi opravdani, koji negiraju sve ovo iz greške i desi im se to iz greške, je tako? On bi bio veći nevjernik od židova i kršćana. Je tako? On bi bio veći nevjernik od židova i kršćana. Međutim, obično ovakvima kad se iznesu ove stvari, kažu, hajde, hoćeš šta dobije opravdat greškom, neće ih opravdat. Zašto? Zato što su učenjaci kroz istoriju davno već, šta, rekli da su ovi nevjernici i umet se složio, da su svi ovi u, u ovakvoj situaciji šta? Nevjernici. Međutim, ostaje problem ono što smo već spomenuli. Šta? Gde nam sad nađi razliku između ove greške i ove greške? Ako su ovi opravdani, a ovi nisu, zašto? Gdje je dokaz? Nađite nam razliku. A neće moći naći razlike, neće moći naći razlike, jer onaj ko greškom učini ove stvari gore koje smo spomenuli, i onaj koji greškom čini ibadet nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala nema razlike između njih nikakve nema razlike između njih nikakve nego se ovim govorom žele ljudi koji nemaju znanja al tako njima manipulisat i zbog raznih dunjavskih interesa ljudima opravdat njihovo stanje da se ne bi došlo u situaciju da se moramo sa ljudima znači suočavati i konfroti, konfrontirati, suprostavljati njihovom, osuđivati njihov širki kufr, pozivati u tevhid, je tako, i dovoditi sebe u nezgodnu, nezgodnu situaciju, je tako? I ljudi tu unaprijed izračunaju i vide da ovo može biti nezgodno, je tako? Da nije to isplativo, je tako? Jer neće imati s kim trgovati, a, nećeš imat ko doći ugoste na kahu i tako dalje, ako ti to sve njima tako lijepo kažeš, onda ljudi kad to izračunaju, onda pribjegavaju raznim pravdanjima i opravdanjima koja propadaju na dunjalku pred ljudima, kao li pred Allahom subhanahu wa ta'ala koji zna sve i ono što je u prsima ljudi. Kaže dalje šehhul islam, Dalje, znači, šta mi kažemo? Gdje su ovi ljudi koji danas, kad im izneseš ti šarijatske dokaze, uzohole se i istrajavaju i još se ismijavaju i tebi i tvojim dokazima i ajetima koje iznosiš i hadithima koje spominješ i okreću glavu od svega toga i neće da znaju za to i žive možda u kući pored Kur'ana a nikad ga otvorili nisu i ne interesuju ih kad čuju sunnet i smijavaju se sa njim. Je tako? I smijavaju se sa onima koji se bore za oživljavanje sunneta. Gdje su ovi da budu opravdani svo, u svom širku, greškom i da im se kaže opravdani su zato što je bio opravdan onaj koji je naredio sinovima da ga zapali kad umre. Ima tu ikakve sličnosti. Ovaj čovjek koji je to naredio, kaže da je bio odehlu fetri. Je tako? Nije do njega došao dokaz. I bio je opravdan neznanjem, je tako? Bio je opravdan neznanjem. Ali on, šta? Čvrsto vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala i bojao se Allaha subhanahu wa ta'ala i strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala za svoje grijehe. I nije znao. Je tako? I strahovao od Allaha ga naveo na to. A gdje su ovi da se boje Allaha? kad im se citira ajet okrenu glavu, ili se smiju, ili viceve na osnovu toga pričaju i šprdaju se sa nosiocima sunneta i hljagaju ih i bore se protiv njih i pokušavaju na sve načine da zaustave njihovo djelovanje. Za, pokušavaju na sve načine da ih ohljagaju, pos, pokušavaju na sve načine da spriječi da njihova riječ dođe do ljudi. Gdje su ovi? Kako će ovi? Jesu ovo, je li ovo isti slučaj? Kako će ovo biti isti slučaj? Oni koji namjerno okreću glavu od Kur'ana, a pored njega žive, jel tako? Od sunneta kada im se donese i uzohole se i smijavaju se i onoga koji nije znao. Koji zaista nije znao i nije imao mogućnosti da zna. I nije imao nikog da ga poduči. I nije uspostavljen nad njim šarijetski dokaz. Nije uopšte do njega došlo. Kako će biti ovi opravdani kao što je bio o, ovaj, kad to nije nikako ni sličan, slu, ni, sli, ni sličan slučaj. Kao što je, je slučaj današnjih ljudi, je tako, kojima se Kur'an čita dan, noć, je tako, pri, mogu ga slušati, u prilici su, ne raspituju se, ne interesuju se, okreću glavu od vjere, ne interesuje ih, je tako, mogu na svakom koraku se raspitati, imaju mogućnost da nauče kako će biti isti kao onaj koji je dao sve od sebe, bojio se, trudio se, tako? i strahov za svoje grijehe, kako će biti isti? Ne mogu biti isti i ne mogu biti opravdani. Znači, ovo je sve bila rasprava, je tako? Međutim, kada je u pitanju ko je Je tako? Musliman, ko je mu'min, ko je musliman, ko je nevjernik, ko je mušrik, to se temelji na čem? Na poznavanju definicije imana i, šir, i širka, je tako? Pa kod selefa i kod svih je iman šta? Riječ i dijelo. Kad se kaže riječ i dijelo, znači riječ srca i jezika. Dijelo srca i tijela, je tako? vanjskih organa dijelo. Obuhvata i unutrašnja i vanjska dje, dijela. Sve to od imana. Međutim, kad kažemo da je dijelo od imana, onda mi ne kažemo da su znači sva dijela podjednako istog stepena, je tako? I istog značaja za iman. Neka od dijela su ruknovi imana, je tako? A neka od tih dijela su vađibi imana. A neka od tih dijela su mustehabi, poželjne stvari za, za iman. Razumijete? I ovo je važan, važan asl, da tako kažem. Ovo je važna osnova koja se mora razumijeti. Šta? Da dijela jesu od imana, ali nisu sva dijela od istog značaja za za iman. Neka djela su ruknovi imana. Što znači rukn? Sastavni dio. Ako izostane jedan od, ta, od tih ruknova, ono što ostane zove se imanom? Ne zove. Ruknovi kući. Je tako? Sastavni dijelovi kući. Temelj, zidovi, krov, je tako? Ako nema nečega, od ovih stvari, ono što ostane, ako skineš strop i krov, ono što ostane, zovele se kućom. Može li tu stanovat? Može ako je neko spreman da kisne, ili tako? Znači, ili, e tako, u tom, u tom smislu, ruknovi su sastavni dijelovi. Kad nema tog jednog dijela, ono što ostane ne zove se više to, nije to više to. Imaju vađibi, obavezne stvari. Ovdje je naveo primjer hađa i to će uz Allahovu pomoć vam pomoć da, da shvatite o čem se strava. primjer, hađ ili namaz. Hađ ima svoje ru, ruknove. Hađ ima svoje va, vađibe, je tako? Hađ ima svoje muste, mustehebe. Od ruknova hađa je, na primjer, boravak na, na refatu, je tako? Tavafu li fada, je tako? Evo sad ostaje, izostavi čovjek šta? Boravak na Arefatu. Ima li hađa? Nema hađa. Jel' tako? Nema hađa. Razumijete? Hađ ima svoje Je Jel' tako? Ono, kad, kad se izostavi onaj ruk nečega, onda je to što ostane, ne zove se, ne zove se više tim imenom. Kao kad bi neko izostavio, na primjer, boravak na Arefatu, onaj nije više to hađ. Međutim, ima druge stvari koje su vađib da se ostave ili vađib da se izvr, izvrše na hađ. Ako čovjek ispuni ruknove, a ne ispuni vađib, ima li hađa? Ima. A šta je s njegovim hađom? Nije po, potpun, manjkav je nedostatan je, je li tako? Nedostatan je. Naprimjer, boravak na, na Muzdelifi, neki smatraju da je to rukn, neki kažu da je vađib. Je li tako? Ko izostavi boravak na Muzdelifi, evo, povima koji misle da je vađib, šta? Njegov hađ je ma, Ima nagradu za ono od hađa što je radio kako treba, a kažnjen i grijeh mu je za ono što je propustio od onoga što mi je bilo vađib. E idemo dalje. Ima stvari koje su od poželjene hađu. Da se stalno naglas izgovara telbija, da se, jel tako, ko ostavi te poželjne stvari, šta je sa njim? Njegov hađ je i dalje po potpun, ako ispunio sve ruknove i vađive. Njegov hađ je potpun, jel tako? Njegov hađ je potpun. Ako ispuni i ove poželjne stvari, imaće za to nagroda koju ostavi, neće biti pozvan na odgovor, na odgovornost. E tako i sa imanom, dijela u imanu. Ima dijela koja su, je tako, ruknovi imana. Ako se izostave, nema imana. Mislim, ako se izostave u smislu dijela koja, je, koja su od ruknova da se ostave ili izvr, izvrši. Razumite? Isto tako ima onaj dijelova koji su od imana. Ako je čovjek ispuni sve, će potpun iman. Ako izostavi nešto, šta? Njegov iman je ma, manjkav, ali ga još uvijek ima. Je tako? Njegov iman je nedostatan, ali ga još uvijek ima. A ako nema rukna, nema imana nikako i onda je on nevjernik. Ako izostavi vađbe, njegov iman je manjkav, nedostatan. Ako ispuni sve vađbe, njegov iman je kompletan, je tako? Kompletan, a ima i poželjnih stvari. E, ovo je osnova za razumijevanje ima imana. I tako, ehlu sunna, je tako, gleda na, na definisanje imana, odnosno definisanje dijela u u iman. Dijela u imanu, da se sastavno dijela imana. Pa na osnovu toga, znači, se gleda ovi novotari, je tako, koji čine novotarije, šta je sa njima? Hoće li biti nevjernici ili neće? Šta se gleda? Ono od novotarije u što su zapali, jel od ruknova imana, je li tako? Ili nije? Ili od vađiva, ili od poželjnih stvar? stvari. U smislu jesu li zapali ono što je od rukna da se ostavi? Ili jesu li ostavili ono što je od rukna da se izvrši? Ako to zapadnu, onda se tekfi... fit tekfir, oni su nevjernici. Ako su zapali ono što je vađiv ostaviti, ili su zapali ono što je, ostavili ono što je vađi ispuniti, onda nisu nevjernici, nego njihov iman je nepotpun, nedostatan, ili tako? A o poželjnim stvarima, znači, neće zato biti, neće biti zato odgovornost. Je na taj način, zatim govori, zatim ovdje spominje kako Šejh islam, odnosno ima Mahmed tekfirio e, džehmije, je tako? I kako su i da ne pripadaju nikako, od, da nisi, da se ne broje od 73 skupine, je tako, koji se spominju u hadithu, da će se ovaj umet razići na 73 skupine. I krupne stvari je za njih ima Ahmed govo, govorio. Zatim kaže, osnova svih sekti su Haridžije, Šije, Murđije i Kaderije. A zatim je govorio o ovim skupinama i dugo je govorio o tome da znači pravduje uh, ove skupine jel tako govoreći o tome da uh, se ne tekfiri jel tako da se ne tekfiri pravdajući i e, govoreći o tome da ovi ljudi znači njihove greške da ih je preće pripisati da su slični mu'minima od mušrika jehlu kita, kitabi. A zašto? Zato što su u osnovi dina, kaže, znači slažu se samo samo mu'mine, a pogriješili su nekim, u nekim stvarima. Ovdje kad kažemo ovako, havari, šija, murđe i kaderije, znači radi se o onima koji su, znači nisu ekstremni u tim novotarima. Jer neke kaderije negiraju samo šta? Allahu subhanahu wa ta'ala volju. Ili neki čak negiraju samo neke, neki dio od stvaranja, je tako? I tako dalje. Međutim, potvrđuju da Allah subhanahu wa ta'ala unaprijed sve znao i da je sve unaprijed zapi, zapisano. Pa su ovo sad šta? Negiraju samo neke momente, neke stvari u kaderu. A negiraju kad, a nije da su od onih koji negiraju kader u cijelini. I opet se zovu kade, kaderije. Međutim, nisu ekstremne kaderije koji su izašli iz izvjeri. I tako dalje, govoreći o njima svakako, ukoliko oni potvrđuju i vjeruju da je vađib ono što je vađib potvrđeno u ovoj vjeri, je tako, i haram ono što je haram potvrđeno u ovoj vjeri, da su bliži, znači da se smatraju da pripadaju mu'minima, slični su njima, nego da se smatraju ehlu kitabijama, a onda nakon toga dodaje uz znanje da je većina novotara su stvari munafici i to velikog nifaka koji izvodi izvjere, koji izvodi izvjere. Posebno je spomenuo nifak kod Rafidija i Džehmija i tako dalje Zindika koji su, će biti ispod nevjernika, ispod kafira u džehennemskoj vatri ispod kafira u džahennemskoj vatri. Kad se sve ovo sagleda, onda se vidi šta? Da iz ovog govora šehekul islama se vidi šta? Da on nepravda greškom mušri, mušrike. Da ih nepravda. Da se u to ne brajaju. Nego greškom pravda novotare koji su zapali u novotariji koja ne dotiče osnovu osnove vjere. Znači, ostali su u osnovama vjere, šta? Ispravni, jedinstveni sa mu'minima i muvehidima, je li tako? Nego su pogrešili možda u vađibima imana, je li tako? Neke stvari koje su vađib za iman ili poželjne stvari za, za iman. E, mi isto tako, znači, moramo ovo prihvatiti i ovaj put slijediti sve dok ljudi ne naprave grešku ili tako u kojoj ne, neće biti opravdani greškom, a to je u širku i velikom ku, kufru, u velikom kufru. se vraća znači na onaj hadis koji je spomenut jedna predaja u jednoj predaji od tih e, predaja onaj čovjek koji se zapalio u jednoj odnosno nije samo zapalio nego kad preseli naredio sinovima da ga zapali kaže u jednoj od predaja od Ebu Hrere stoji da kaže nije nikad nikakvog hajra učinio osim teuhi teuhida pa je bio na teuhidu nije bio muš, mušik i ovo je doslovno znači tvrdi da šta ovaj čovjek nije bio mušik, ali je pogriješio u poimanju i svatanju nekog pojedinačnog svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Prema tome, kako onda njegovim slučajem to onoga ko pogriješi i nije muvehid, nema tevhida, čini širk. Kako onda da bude opravdan kao što je on opravdan? Dobro. Ovdje svakako ima još e, dosta govora vezanog za za ove stvari, još nekoliko fetvi. Recite mi koliko ima do jacijskog izana. Hm? Još 15 minuta. Ako ima još 15 minuta, onda... A? Još 5 minuta. Možda ovaj ostatak govora i ove ostale fetve koje su ovdje spomenute um, da ih ostavimo za sljedeći put. One se svode na, ist, na, na ovo što smo rekli, ali će mi pored toga pročitati, jel tako? Da se još jednom potvrdi, znači u fetvama od savremenika, od stalne komisije za fetve, od uh, šeha Bimba, zapratullahi ali i ostali, da čovjek nije opravdan neznanjem, u cijelini, a posebno nije opravdan gre, greškom ako čini veliki veliki širk. Ako čini veliki širk. I ovdje je prošli put bilo jedno pitanje, tako? Govorili smo da nije opravdan šubhom, pa su spomenuli ovdje neki slučaj kako je neko, za nekog kažemo da je opravdan šub, šubhom, međutim, ne sjećam se o čem je bilo, ali radi se o tome da je šubha bila mimo šir, širka u nečemu drugom, je tako? ja, novotarija, ješarija, jel tako? Oni izokreću značenje određenih svojstava, jel tako? I kako njih pravdamo da su opravdani, šta? Te evilo, pogrešnim tumačenjem. A kažemo, nije čovjek opravdan u širku, te evilo. Međutim, njihova, njihov te evil nije u ši, širku, nego u značenju Allahovi subhanahu wa ta'ala svoj, svojstava, razumijete? A to je bitna razlika. Pa su oni opravdani i ne tekfirimo ešarijeni, maturidijeni. Iako se njihov taj pogrešan tevil, šta? Na kraju svodi na odbacivanje značenja, vanjskog značenja, šarijetskog teksta, ajeta. Ali ga oni pogrešni tuvači zbog svojih šub, šubhi, bojeći se da Allah subhanahu ta'ala ne pripiše ono što mu ne, pri, ne priliči. Jel tako? u tome smatramo, znači, opravdan ti pogrešnim tumačenjem ili neznanjem, međutim, u velikom širku ni ni. Da čini ibadet nekome drugom ima Allaha, a sva, svak na dunjaluku zna šta? Da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam da zabrani širk i da se na, i da naredi da se Allahu ibadet čini. To je barem svima poznat. Tako, Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilno nagradi za vaš sabor i istrpljenje.